أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم مدساك صادوا أتكين ونصابا شر منا فتوي رحمة إندني شيخ بلا كبر نكي غبات الدولنا شري أهالي ينزو تارد شيخ مالا مما الدكتور شاك محمد سامي عمر ريجي الليمو زي يا أيكو من دساقوا نين تنبيوي تا أدريش na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta dandalin sada zumunta wato facebook za kuma iya aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yadda aka saba a karmakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إن أوا ما سسول لهم وأن lokaci. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha wa nas wal hijara uiddat lil kafirin ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunan ku da na iyalanku daga fadawa wuta wacce makamashinta mutane ne da duwar watsu kuma an tanade ta domin waɗanda suke kafirai wannan aya tana karantar da mu umarnin Allah ta'ala gare mu na mu tsare mu ta hanyar biyayya ga Allah ta'ala da manzansa ta hanyar aiki da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi da barin abin da Allah ta'ala ya hana ta hanyar sanin girman ubangiji ta'ala da jin tsoronsa kamar yadda take umartanmu da mu tsare iyalanmu ta hanyar sanar da su abinda Allah ta'ala yake bukata daga gare su ta hanyar ba su tarbiya ta gari ta hanyar ba su ilimi mai amfani ta hanyar nuna musu ayyuka na kwarai ta hanyar kokarin kwabar su daga dukkan abinda Allah ta'ala baya so ubangiji ta'ala ya dora amanar iyalanmu a kanmu kamar yadda za ka tsare kanka daga dukkan abin da zai cutar da kai a rayuwarka ta duniya ko ya cutar da kai a ralaira hakanan yake wajibi a kanka ka tsare iyalanka daga dukkan abin da zai cuce su a rayuwarsu ta duniya ko a rayuwarsu ta lahira wannan nauyi ne da ubangiji ta'ala zai tambaye mu game da shi kamar yadda ya tabbata hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رأيته dukkaninku wanda aka bashi kiwo ne kuma za a tambaye shi game da abin da aka bashi ya kula da kiwonsa mutum mai kiwo ne a gidansa kuma zai an tambaye shi game da abin da Allah ta'ala dora masa nauyin kiwonsa saboda haka dukkan mas'uluna ne amam Allah waɗanda za a tambaya ne game da abin da Allah ta'ala ya ɗora mana nauyin kula da su don haka wajibi ne ga iyaye su tsaya su ga sun kula da tarbiyyar 'ya'yansu sun ɗora su akan hanya na kwarai sun ba su ilimi mai amfani abin da yake wajibi akan iyaye su fara nuna wa 'ya'yansu su nuna su sanar da su Allah su san wane ne Allah da sifofinsa waɗanda suke mafiya kamala da sunayensa mafiya kyau su sanar da su haƙƙin Allah ta'ala da yake kansu su san menene Allah ta'ala ya wajabta musu su san menene Allah ta'ala ya hana su aikata menene kuma ya umarni da shi su karantar da su abinda suke abinda yake wajibai su karantar da su abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wannan wajibi ne akan kowane uba ko in ce kowa da uba su ga cewa sun yi wa 'ya'yansu shi ne abinda Allah ta'ala zai tambaye su su gabatar da karantar da su addinin Allah da shiriyar Allah wanda wannan ita ce abin da ya sa Allah ta'ala ma ya halicce su ya halicci kowa a duniya ba ka khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin abinda Allah ta'ala ya yi halitta saboda shi shi ne bautarsa sanin ya ake bauta masa sanin haƙƙinsa kaɗaita shi da bauta wannan shine farkon abin da yake wajibi akan kowane mutum da yake rayuwa a doron ƙasa ya sani ya kuma aikata shi kaga farkon abin da yake wajibi akan iyaye su koya wa 'ya'yansu shine su koya musu sanin Allah ta'ala su koya musu abin da yake wajibi a kansu Rukunan musulunci dinnan su koya musu musamman ma waɗanda ake buƙatar su da zarar sun balaga da zama wajibi a kansu su koya musu tauhidi su koya musu yadda ake sallah su koya musu yadda ake azumi kunce hukuncen waɗannan abuwa da su koya musu shi shine farkon abin da ke wajibi idan muka yi sakaci a kan wannan to babu shakka Allah ta'ala zai tambaye mu kuma duk abin da 'ya'yan nan za su yi daga baya saboda dalilin rashin samun kyakkyawar karantarwa da kyakkyawar tarbiya to iyaye suna da kamasho a kan wannan kamar yadda idan suka yi wa ɗa tarbiya ta kwarai ya zama mutumin kirki suke samun kamasho daga addu'arsa suke samun kamasho daga salaharsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa idan mutum ya mutu duk aikinsa ya dakata sai abu uku kawai abu na ukun yace aw waladin salihin da'u lahu ko yaro na kware da zai rika masa addu'a wannan sakamakon kyakkyawar tarbiyya ne da ya bawa dan saboda haka zai ci gaba da samun moriyar wannan salaha ta wannan da to haka nan aka samu akasi ba ba wa yaro kyakkyawar tarbiyya ba aka aka yi watsi da shi aka kyale shi ka ba tare da an kula da shi ba to da abin da ya zama duk irin laifin da zai yi nan gaba to wani uba ko iyaye suna da shi a ciki shi kaga ba daidai ba ne mu bar 'ya'yanmu su zama a sake ba tare da kula ba yana daga cikin abin da yake wajibi iyaye su yi la'akari da shi shine wajen zaɓa wa 'ya'yansu makarantu inda za su a karantar da su sawa'un karatu na addini ko karatu na duniya karatu na sana'a wanda kamar yadda muka faɗa karatu na addini shine farkon abin da yake wajibi iyaye su lura da shi su ɗauka da muhimmanci da cewa mun samu kanmu cikin wani yanayi da iyaye ba wannan ne ya fi damunsu ba abin da ya fi damunsu shine yadda yaro in ya girma zai iya abcd za a je ya iya haɗa kalmomin turanci kuma yana turanci mun mai da wannan shine farkon wajibi mun manta da cewa duniyar gaba ɗaya da mu da 'ya'yan mu da za mu haifa da waɗanda za a haifa nan gaba duk Allah ya yi su ne don su bauta masa sanin bautar Allah shine farkon abin da yake wajibi akan mutum mun manta da wannan mun fifita wannan akan wannan wanda kuma wani daga cikin gurɓacewar zamani da lalacewar tunani da shigowar wasu al'adu baƙi a cikin al'adunmu na na musulmi da shigowar wani tunani baƙo tunani wanda yake sabanin tunani na musulmi kuma yana daga cikin abin takaici wanda ya kamata a tsaya a ga cewa an magance shi galibi za ka samu makarantun da za a kai yara domin a koya musu abin da ya shafi duniya ba abin da ya shafi lahira ba a duniya za ka samu kuma waɗannan makarantu suna yaƙar shekar kansa addinin suna ƙoƙar rushe tarbiyya ta musulunci suna ƙoƙar rushe kunya daga 'ya'ya mata suna ƙoƙarin rushe tarbiyya ta nutsuwa da girmama na gaba tsakankanin yara wanda wannan abu ne da ya zama ruwan dare saboda galibi waɗanda suke tsaye a kan waɗannan makarantu ko dai ma ka samu ba musulmi ba ne gaba ɗaya wanda ba basu san musuluncin ba baya gabansu ba su ma damu da shi ba abinda kai ka yadda da shi kai imani da shi kake ɗaukan cewa wasu kiyam ne wasu halaye ne na kwarai ɗabi'u ne masu kyau da ya kamata ka yi fafutukar tabbatarwa shi wanda yake da makarantar wannan dubba shi ne a gabansa ba a'a shi zai iya ma yakar waɗannan abubuwan don yana da sun ci karo da nashi kiyam ɗin sun ci karo da nashi ɗabi'un da halayyar ko ka samu waɗanda suke tsaye kan waɗannan makarantun wasu ne waɗanda suke musulmi amma a suna a aikace ba san komai a musulunci ba don ba samu kyakkyawar tarbiyya ba wataƙila waɗanda suka tarbiyyance suka rene su wasu ne waɗanda ba san meye musulunci ba kuma ba musulman ba ne da aka suka taso yanzu su ne suke buɗe makarantu su ake kawai yara su za su yi musu tarbiya wani lokaci tun daga suturar da za ka ga yaran suna sawa tun daga lokacin za ka fahimci cewa lalle wannan makaranta ba an assasa ta ne ba don ta yi wa musulmi hidima don ta tabbatar da abin da musulmi yake kwarin ya ya tabbatar da shi a rayuwarsa da rayuwar 'ya'yansa don ta gina wannan umarni ko wannan doka da ubangiji ta'ala ya kafa a cikin wannan aya ta an fusa kuma alaikum nara tun daga suturar yara daga suturar yaran mata da za a gani a da sun kai mataki na balaga amma kaga cewa suna sanya sutura wacce take da take nuna tsiraici wacce take nuna shape wato gangar jikin yarinya ta fito kamar da gayya ka ga cewa ko an bar kai ba dan kwali ko kuma an yi lullubin gashi kawai dai irin jika yi kaɗin nan amma ba shi da abin da yake kankatangewa na na ya mace wanda ake umarta ta ta rufe wanda Allah ta'ala ya ce wal yadribna bi kumurihinna ala jurubihinna su sanya lullubin su su rufe ga wato kirjin su gaba daya sai ka samu cewa lullubin baya zuwa ko ina wani kawai kamar dan kwali ne wani rabin gashin ma a waje wani ma wata makarantar ma ba dan kwali sannan riga ta ya mace da ake so ta ja ƙasa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su bare tufa su ta ja kasa shibr dani dai ma ya ja kasa sai ka samu iya gwiwa ko iya kauri rabin kauri wata ma a tsaga ta sannan a yi ta ta matse ka samu 'ya'yan musulmi kuma su ake koya ma wannan tun daga wannan lokacin saboda aka taso tana tsanar wata shiga in ba wannan ba daga baya a zo a kokowa a cikin al'umma ya za a gyara wannan al'amari bayan kuma mu muka dasa shi da kanmu babu shakka wani abin takaici ne kwarai da gaske kuma haƙƙi ne akan kowa da kowa ya tashi ya faɗakar malamai su faɗakarwa akan wannan su karantar su ja kunne su tsawatar akan wannan a kafofin watsa labarai ko akan mimbarorinsu ko a guraren darussansu ko a wasu munasabobi daban-daban da za su samu damar ce wani abu faɗar wani abu su faɗa a gyara sannan shugabanni su masu tashi su yi aikinsu da Allah ta'ala ya ɗora a wuyansu al'ummar musulmi amana ce a wuyan dukkan wani shugaba dukkan wani shugaba Allah ta'ala sai ya tambaye shi game da wannan shugabanci da Allah ya bashi ya kula da addinin al'umma wanda shine farkon abin da ya wajaba shugaba ya kula da shi addininta da ɗabi'unta da muru'arta da halayenta ubangi sai ya tambaye wannan amanar da ya ɗora shugaba saboda ka shugaban da zai bari irin waɗannan makarantu su yadu ba tare da ya sa ido a kai ba ba tare da ya tsawatar ba babu shakka sai Allah ya tambaye shi ko ya yadda ko bai yadda ba a gaya masa wannan cewa Allah ta'ala sai ya tambaye shi da zarar ya bar duniya ana binne shi a kabari cikin irin tambayoyin da zai fuskanta sai ya tambaye wannan sai an tambaye shi addininsa idan har ya yi wa addinin nashi su rukunsa kainar kashi a duniya to babu shakka zai rasa ansar da zai bawa masu tambayarsa a lokacin da kuma babu wata dama ta yi dawo ya yi gyara ya riga ya bar baya babu kuma dawowa saboda haka wajibi ne shugabanni su ga sun tsaya kusan wajibin da yake kan shugabanni a irin wannan ya fi ma kan wanda yake kan malamai malamai za su faɗakar amma ba lalle ne a ji ba da sanda ma ake maganar wanda abin ya shafa ba lalle ne ma yana sauraro ba a lokacin ba ma lalle ne ya zama musulmi ba wanda ya yarda da abin da ake faɗa amma shugaba a matsayin shi na shugaba yana shugabanta al'umma ta musulmi saboda haka zai ga cewa wani al'umma ce ta musulmi da Allah ta'ala ya tsora shi koma akan wani irin tsari yake gudanar da shugabancinsa Allah ta'ala sai ya tambaye shi akan abin da ya ba shugabanci din nan ba za ka ce ai kai saboda tsarin da ake ai ba addini a'a ai ko tsarin da kake ya yadda cewa ka kula da addininka ka kula da mutuncin al'ummarka ka kula da al'adunsu saboda haka jihohinmu na arewa al'ummar mu ta hausa fulani za ka samu suna da waɗannan kiyam ɗin yarinya ba za ta fita kai a buɗe ba ba za ta fita da kaya matsatsu ba to amma an zo an dasa wasu makarantu a cikin garuruwanmu kuma mu muke ba da contribution wajen ƙara raya waɗannan makarantu ta hanyar mu kai 'ya'yanmu mu yi musu irin wannan uniform ɗin shugaban makarantar sai ka samu wani john ne ko mike shine shugaban makarantar ana kuma tunanin wai a samu wata zurriya ta gari wacce za ta zama saliha wacce za ta tashi da kishin al'ummata abu shakka wannan muna yaudarar kanmu dole ne shugabanni su tashi su wani abu iyaye su mata bangaren su su manta da maganar cewa suna son ƴaƴansu su taso sun kware a boko sun kware a harkar zamani su manta da cewa Allah ta'ala ya halicce su ne saboda su bauta masa wannan shine farko abin da yake wajibi akan su da a ce musulmi za su kaura wa irin waɗannan makarantun su yi musu tawaye babu shakka ko dai su gyara in suna son da harka ce ta neman kuɗi suna son samu su ma ɗalibai in aka nuna musu ba a yadda ba ba za mu yadda mu kai ayyanmu a haka ba to dole za su gyara kuɗi suke nema ko kuma su rufe makarantun su je su buɗe inda suka san cewa eh, eh, su ya su ne amma mu muke ɗaurewa abin gindi babu shakka wallahi sai Allah ta'ala ya tsiye dukkan wani wanda yake da hannu a cikin wanda ya tambaye shi mu dai abinda za mu iya shi ne mu faɗakar mu ja kunni mu ja hankalin mutane shugabanni tilas ku tashi ku fito ku gyara tilas ku fito ku gyara akwai damar a kafa dokokin da suka dace kowace jiha ta kafa dokar da ta dace da jihar ta duk wanda zai zo ya kawo wani abu to ya tafi daidai da yadda dokar mutanen gurin su yake idan muka yi haka shi ne mun kubutar da kanmu wanda kuma ya ji yaki jin bari to wanda shi zai ji hoho in abu musibar Allah ta zo ba za ta gama kowa da kowa ba muna ta kokawa da irin abin da yake auka mana yanzu na tashe-tashen hankula da rashin zaman zaman wato kwanciyar hankali abubuwa wanda kullum muke kuka muna ta addu'a to fa ubangiji ba zai saurari addu'an mu ba matukar ba mu tashi mun yi wani aiki mun yi gyara a kasa ba dan mu taru mu yi addu'a ko a fili ko a masallaci ko a ina ne addu'ar mu ba za ta zama karɓaɓɓiya ba sai mun yi kuma aiki a ƙasa wajen mu ga mun gyara mun kawar da abubuwan da suka ja Allah ya fushi da mu har ya saukar mana irin wani musiba Allah ta'ala ya mana lufi Allah ta'ala ya ganar da mu Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗar gaskiya da aiki da ita ko ina ne sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa Suma sauraro da fatan Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba mu ikon amfanuwa da kuma aiki tukuru a kan waɗannan nasihohi da aka gabatar. Malam tambaya ta farko tana cewa menene hukuncin taron suna da mata suke yi. To shi karan kansa don a taro a ci abinci saboda wata munasaba ta wani farin ciki ba wani abu ne mai laifi a musulunci don ina da wata abu na farin ciki ga ya abokai na su ci abinci a watsi dama inda zai zama matsala mai da abin addini wato dauka taron wani abu ne da ake kusantar da kusantar ubangiji da shi kamar da zaka yi taron idi misali kaga wani abu ne wanda ubangiji ya shar'anta to duk wani taro da zamu shar'anta shi da irin wannan siga wannan shine matsala amma dan in yi sha'awa yau in kirawo ku muku abinci ku ci ko na tare wani gida in kira ku kaga wannan ba zai zama wata sha'ira ce da zan ce ina wato kusantar Allah da wannan ba wani abu ne kawai na zamantakewa ta kewa da ta dan uwa murna a taron da mata suke galibi ba shi karan kansa taron ake dubawa ba irin abin da ake a taron wannan shi zai halatta taron ko ya haramta shi idan har za a haɗu ne kawai a ci abinci a watsi kenan wannan wani abu ne amma idan za a mai da shi kamar wani addini ta yadda mace in ta haihu ta tilasta wa mijinta ko ya ki ko ya so sai ta yi wannan taron ta rika ganin kamar ma in ba a yi shi ba ran ma kamar ba zai albarka ba saboda haka ta rika ganin cewa kamar uban ma bai damu da ɗan ba duk da ya masa aƙiƙa fa ya yanka masa abin da ake wajibi ta azazzali mijinta ta ɗora masa nauyin da ba zai iya ɗauka ba in mai karamin ƙarfi ne ya ɗan sayi abincinsa ya adana saboda iyalansa a rana guda a zo gaba ɗaya duk mai kace-kace da abincin nan a dafe shi a ci a lalata babu shakka in aka ce da irin wannan siga ne da babu yadda za a ce ya halatta mace ta yi wannan ce ba za a halatta mata wannan ba sannan baya ga wannan in aka haɗu a gurin mata su zo su haɗu haɗuwar da za ka samu ba Allah a ciki sai gulma da ainihin eh, annamimanci da hada fada da sauransu wanda ka san wannan abubuwa ne da Allah ya haramta idan har haduwan nan tana haifar da irin wannan kuma wanda shine galibi ma yake faruwa to kaga wannan abin zai karasa sa a ce abin bai kamata a yi shi ba ba wai dan shi taron yana da matsala ba a saboda abin da ake yi in an zo taron ko kaga maza da mata ana cakuduwa wani lokaci ko kaga mata sun fito waje sun zo sun shanya kansu akan titi an baro cikin gidan ma an dawo waje sun yi kuma wani shiga wacce ba ta dace ba ga mata an ajiye lullubi sun yi shimfada a bakin titi ko a kan siminti wai a yi suna ake covid abu shakka waɗannan abubuwa da musulunci ba zai taɓa yadda da su ba amma da a ce eh, matarka ta haihu ta ce ga ƙawayenta su wance da wance da wance za ta kira wasu za su yi abinci su ci su yi shaɗin su tashi wannan ba wani abu to amma abin da yake faruwa ba haka ba ne akwai yan yawon ina da suna ma su kawai yawon suke ina ake suna su je su balarraje su baje su yi abin da suka ga dama wasu ma za ka samu har rigima suke yi da da ainihin mazansu wajen fita suna din idan mazan suka nuna ba su yadda ba ka gama ci tana fushi ka ga ci tana karin gaya wa mijinta bakakin maganganu ta bata da mijinta akan wannan amma shakka da waɗannan wasu abubuwa ne da musulunci ba zai taɓa goyon bayan sa ba zai taɓa yadda da su ba na'am na'am sai tambayar tayyib sadi gaida yace shin ya halatta abu masbuki sallah to mun sha ansa wannan tambayar a masbuki wanda aka ya rasa wasu raka'o'i a sallar jam'i ya zo ya samu liman ya yi raka'a biyu ya zo ya bi shi ya samu biyu zai tashi ya ciko biyu idan zaka'o'i ne hudu zai tashi ya ciko raka'o'i biyun da ya rasa to anan wasu malamai suna ce ba za a bi shi ba amma babu wata hujja bayyananniya sarihiya da take nuna cewa ba za a bi shi ba su ba ka'ida duk sanda mutum sallarsa ta inganta to limancinsa ya inganta sai idan akwai wani dalili da ya keɓance ya ce ban da shi ƙa'ida man sahar salatu sahar imamatuhu sallarsa ta yi shi kaɗai to shi kenan limancinsa ma ya inganta cewa bai shiga da niyyar limanci ba wannan ba zai zama hujja ba domin wasu abin da suke cewa ai bai shiga da niyyar limanci ba shi ya shiga da niyyar zaman sa mamu to kuma ya za a zo a bi shi sallah ya zama liman ba zai yi wa canza niyya ba ka ce wannan ma ba ba hujja ba ce niyya tana iya samuwa a tsakiyar aiki na tsakiyar aiki niyya ta canza kamar yadda sallallahu salama ya tashi yana sallar dare hadisin ibnu abbas da yake cikin sahih bukhari da muslim annabi ya tashi yana sallar dare sai eh, abdullahi dan abbas shi ma ya tashi ya alwala irin yadda ya ga manzo Allah yayi kawai ya zo ya tsaya a damansa a hagunsa har ma annabi ya kamo shaida da shi damansa kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallar sa bai shi da niyyar ya yi limanci ba amma zuwan abdullahi dan abbas ya joni da shi ya rabu da shi ya mai da shi ya koma nema kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ture shi ba irin kai sai masa kai ban yi niyyar limanci ba ko bayan ya gama ya ce ya zaka bi ni bayan ka san ni ban shiga da niyyar limanci ba haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana sallah a ah, a baran da gidansa sahabbansa suka ji motsinsa suka zo suna sallah bi salati wannan sallar tarawih ko sallar kiyamun layl a ramadan ƙiyamun ramadan sahabbai suka zo suna koyi da shi sanda ya fito fara sallar ba ya fito da niyyar yayin masu sahabbai limanci ba amma kuma daga baya suka zo suka shiga sallar tare da shi har za ka kwana uku ana haka sai ana hudu ne bai fito ba to kaga wannan yana nuna maka cewa ba sharadi bane sai liman ya shiga da niyyar sai mutum ya shiga da niyyar limanci kamar yanzu mutumin da yake limanci sai alolarsa ta warware haka zai jawo wani na ibance shi ya wakilce shi mamu ne za a jawo kuma daga lokacin ya zama liman tare da cewa shi mamu ya zo a matsayin mamu ya shigo masallaci a matsayin mamu aka fara sallah da shi amma kuma gashi saboda larurar da ta samu liman yanzu ya rikide ya koma shine limami saboda haka wannan cewa niyyar da ya shiga da ita ba ta ba bace don haka ba zai iya mai da ita ba zai koma liman ba wannan ba za ta zama hujja da za ta hana shi zama liman ba saboda haka masu zuki za a iya bin shi sallah na'am tambayan ta gaba tana cewa malam ya halatta mutum ya yi amfani da man shafawa mai gyara jiki ba wai wanda zai sanya fari ba da ma ai ba a so mutum ya zauna jikinsa kullum yana kaushi yana lalacewa wannan ba akwai bukatar ya gyara jikinsa wannan yana daga cikin kiwon lafiya ma saboda in har man ba wai zai koɗe masa fata ba ne ya kokode shi a kawai dai ya sa fata su ta laushi ta daina kaushi ta gyaru wannan ba wani abu ko mace ko namiji duk za su yi amfani da wannan na'am wannan kuma yake cewa malam wace nafula ce ake bayyana karatunta to din nafilar da ake a dare ana bayyana karatunta don karatun nafila yana tattare ne da yanayin karatun sallah sallar lokacin karfin da rana ne sallolin rana a zahar da la'asar wani ana yin karatunsu ne a asirce to nafilan ma sai a asirce sallolin nafilar dare ce sallolin dare na farilla ana bayyana karatunsu su. Kuma sai a bayyana ila iyaka dai wajen bayyanawar ba za ka daga miliya ta yadda za ka addabi wanda yake kusa da kai ba a kai yadda za ka ji yadda kanka idan mutum ba matsowa ya kusa da kai ba ma ba zai ji karatun ba to wane shi ake so amma ba ka daga miliya ta yadda za ka hana wani shi kuma yin nashi tashi ibadar ba watakila yana sallah shi ma ko watakila yana karatun kur'ani ko watakila yana kwance yana hutawa ka daga miliya ka hana shi wannan wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana wannan yana cewa wala yajhar ahad wala yajhar ba'dukum bil qur'ani ala ba'd kada sashin ku ya daga murya da karatun qur'ani akan sashi wannan kuma ya faɗe ta ne lokacin da ya shiga masallaci ya samu wasu suna kwance wasu suna sallah sun daga murya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata musu cewa kowa ya dan rarrage sai yadda zai je da kansa ba tare da ya ya addabi na kusa da shi ba sauran sallar dare ce aka daga murya da aka biyar da kanka in sallar kuma rana ce wato nafila ce ta rana to wannan sai ka boye ka asarta karatu kamar da kake asarta karatun farilla ta rana wannan kuma yake cewa malam yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanya kwalli to wannan ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yakan sanya kwalli sau uku abin da yakan sanya sawa uku a damansa sa uku a hagunsa wani hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa sallama fil na salasa marat wa yaktahilu fil yusra a nan a dama ya sa sau uku a hagu ya sa sau biyu na'am tambaya ta gaba take cewa malam shin ya halatta na shafa wani abu domin gemu ya fito min eh wannan ba wani abu don ka mutum yana shagiri sai aka ce ga wani abu wani mai in ya shafa gemun zai fito kaga gemun dai da zai fito dai ba dai shi zai fito da shi ba Allah ne zai fito da shi sabanin wanda zai je a dasa masa hmm. ko yayi na na ƙarya ya liƙa kaga wannan attachment ne amma wani ai shi gemun dai da zai fito wanda Allah zai fito da shi ne kamar macen da ba ta da gashi ne a ce da ita ga ga wani mai in aka yi amfani da shi gashin kanta zai fito ko zai karu ko mutumin da yake da sanko misali a ce ga mai da in ya shafa a gurin da yake sanko sanko wato gashi zai fito wannan babu wani abu da ya amfani da shi na'am tambayar alik akth yake cewa idan ina koyawa yaro dan shekara hudu karatun alkur'ani shin zan iya bashi qur'anin shi ma ya rike na'am inda ya kasan ba zai eh, wato tozarta alqur'anin ba a gaban ka zaka zai rike kuma rikewar tana da ma'ana wato ya iya tada baki yana rikewa dan ya iya tada baki kuma sannan ba zai tozarta qur'anin ba zai zauna akan sa ba zai taka shi ba ba zai jefa shi wani guri ba wato wannan eh, wato kana kula da shi kana monitoring din a gabanka ne na farko dai in ka bashi zai amfana da bashin saboda ya iya ta da baki na biyu kuma za ka sa ido ba za ka bashi ya tashi da ƙur'ani ya tafi wani guri ba ba za ka bashi ya yi wasa da ƙur'anin ba wannan babu komai amma idan har bashi ƙur'anin za ka bashi ƙur'anin ba ba gane karatu yake ba shi ba iya daga baki yake ba kaga ba ya wani amfanin bashi qur'ani sai ka koya masa tukunna iya ta da baki sannan ka fara tunanin bashi alqur'ani da yake nan na biyu ko kuma in ka bashi ba za ka tsaya ka kula da shi ba za ka iya bashi ya tafi yana wasa da yara ya sashi a ƙasa ya sashi a kwata ma watakila ko ya zauna a kansa ko ya rika takawa ko ya rika yayyagawa kar wani akwai tozarta alkur'ani wanda ya ya kishiyanci girmama alkur'ani da aka bukaci musulmi ya yi saboda haka wannan ba za ka yi haka ba ba za ka yadda ka yi haka ba tambaya ta gaba take cewa za a iya yin sujudu shukur ko da babu alwala na ba sharaɗi wani sujudu shukur sai an yi alwala a duk idan sujudu shukur ne lokacin da wani abu na farin ciki ya same ka kana jin labari ne kana jin labarin ka faɗi kai sujada kaga lokacin labarin zai zo maka ai ba ba sharaɗi ba lalle ba ne lokacin kana da alwala ma ba lalle ba ne duk wani abu farin cikin ya sami kana da alwala sau haka yanzu ne ka ji labarin wani abu da kake aka yi maka alkawari ya tabbata ka samu ko wani wanda kake nema gashi an gan shi nan take ka faɗi kai sujada wanda ita ce sujjada shukuri ba ta bukatar sai an yi alwala sai tambayar da take cewa ina neman ƙarin bayani akan hadisi ma'alul da kuma lafazin da malaman hadisi ke amfani da shi wanda yake cewa rawahul bukhari mu'allakan so wannan tambaya ce ta ɗaliban ilimi wanda suke karanta matsala musbalahul hadisi wato yaren malaman hadisi ko yaren ka'idojin ilimin hadisi Eh, hadisi ma'lul shine hadisin da yake da wata illa wato yake da wata tangarda amma tangarda na aboye take ba a zahiri a zahiri za ka gan shi ba ya da matsala eh, duk sharuɗan da ake bukata ɗin nan a zahiri ka gan su duk sun cika amma an ka cika bincike ka matsa bincike ka yi ta bin hanyoyi na hadisin daban-daban wanda ake cewa tsorokul hadis hanyoyin hadisin wato isnadan hadisan da aka rawaito hadisin da su ka rika bin su daki daki ɗaya bayan ɗaya to sai ka gano cewa akwai wata illa a wancan sanadin da ka gani a zahirin ba illa sai ka gano illar a boye saboda ka illa ita ce al'illar illa alkafiya take a boye duk da kalmar illa din akan faɗaɗa ma'anarta a yi amfani da ita akan illar ma da take ba a boye ba amma dai aka ce hadis ma'alul galibi suna nufin wanda a zahirinsa a zahirinsa kamar sanadin baya da matsala amma kuma bincike ya nuna cewa akwai kuskure da wani daga cikin malaman isnadin yayi saboda kai in an ce hadisi ma'lul ana nufin hadisi ne wanda bai tabbata ba ko isnadi ne wanda bai tabbata ba ce rawahu al-bukhari mu'allaqan dan su sanan sharadin bukhari a cikin littafin sa da eh, al-jami' sharadin sa shine ya kawo hadisi da isnadi cikakke tun daga kansa ya ambaci malaminsa har zuwa kan sahabi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine sharadin sa zama kuma mutanen dukkan su amintattu ne waɗanda ake karɓar ruwayoyin su ne wannan shine sharadin sa shine al-jami'u sahih al-musnad al-musnad shine wanda aka kawo isnadin su cikakke to idan hadisin bai cika sharaɗinsa ba yakan share wani ɓangare na isnadinsa daga farko ko ya share malaminsa ko malaminsa da malamin malaminsa ko malaminsa da malamin malaminsa da malamin malamin malaminsa wato ko ya share mutum biyu ko uku ko ɗaya wadan koyi har zai share ya bar tabi'i kawai ko ya bar sahabi kawai ce kala abu hudara ko ce kala sa'id ibn musayyib an abi huraira to wannan shi ake kira mu'allaqi mu'allaqi shine wanda aka share farkon isnadinsa ko da har zuwa ƙarshe ne wanda aka share daga farkon isnadinsu ko da har zuwa ƙarshe ne shi ake kira hadisi mu'allaq buhari yana yin wannan dan ya nuna cewa wannan hadisin baya daga cikin sharaɗin littafinsa shi yasa sai ya share farkon isnadinsa don kai ya zama almusnad ka ɗauka ya cika sa to wannan kuma akwai bayanai masu faɗi kwarai daga cikin almu'allakat da suke cikin sayar bukhari wanda ɗaliban ilimi wanda suke zuwa makaranta suna karantar wannan hadisin su ne da ke karanta mu wannan a irin fatawa filin fatawa irin wannan ba za ka iya cewa za ka yi wannan sharhi ba amma dai abin ya tambaya wannan shi ne ma'anarsa na'am hmm. wannan kuma yake cewa malam wani wuri ne mace take boye karatun sallah ko bayyanawa inda namiji yake boyewa nan take boyewa inda yake bayyana nan take bayyana babu bambanci tsakanin karatun sallah na mace da karatun sallah na namiji la iyaka dai kawai idan masu tana ciki sallah ne a gurin da maza suke to anan ba za ta daga miliyar ta sosai ba za ta daga miliyar da su da kanta kawai amma ba a ce in mace tana sallah ba ita ba ta daga miliya wannan ba ba nassin da ya kawo wannan ba wani hadisi sahihi da ya nuna cewa mace in tana sallah kar ta bayyana karatu ba a faɗi haka ba maganar cewa sautin mace al'aura ne ba gaskiya ba ne sautin mace ba al'aura ba ne sautin mace kamar sautin kowa ne ba sautin ka ne kamar sautin sauti na ne ba bambanci cewa sautin mara ce aura Allah ta'ala cewa da yake magana akan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wala sakhda'na bil qawli fa yatma allazi fi kalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kada ku wato matsalkala miliyan kada kuma rairaice da miliyar ku har yadda wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa ya sare ya yi kwaɗayi wato amma sai ce wa kulna kaulan ma'arufa ku yi magana da shari'a ta yadda da ita kaga abinda Allah ta'ala ya hana shi ne alhudo alhudo khudu shi shine mace ta ta rika wato wato mammake muryarta ta yadda za ta roɗi masu ta har ma wani ya cewa in ya kula ta zai samu biyan bukatarsa to wani shi aka hana amma ba magana ba ƙarshen ayar sai cewa kulna ƙaunar ma'arufa zai yiwu a faɗi maganar da shari'a ta ce a faɗa babu sauki ba zai yiwu ba Allah ta'ala da yake cewa idan mata an mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambayi matan da ba naku ba wani abin amfani to ku tambaye su ta bayan shamaki wato ko zo gidajen mutane masu gidan ba sa nan kuma kuna so za ku aro wani abu to ba shiga gidan za ku yi ba a ku tsaya daga waje ku yi magana akwai abu kaza muna son aro kazan akwai za su ce ai akwai in babu za su ce babu kaga za su ansa tunda an ce a tambaye su duk wanda aka ce a tambaye shi an yadda ya bada ansa in ba yadda ya bada ansa ba tun farko za a ce a tambaye shi ba kuma in za ta ba da ansa dole da sauti za ta yi magana ai ba ba da hannu za ta yi ishara ba dole da sauti za ta yi magana na'am ko a'a sauraka ashe kaga a ce sautin mace al'aura ne wanda ya nuna ba gaskiya ba ne sannan an yadda mata su je mace ta je ta kasuwa ta saye ko ta sayar a ciniki da Allah ya halatta ba a ce namiji ne kawai yake yin sa ba to a ciniki kuma akwai eh, al wal qabul akwai na sayar akwai na akwai na akwai na maka wannan duk ba za su yi ba ba a yadda mutum ya amfani da sauki ba kaga anan an ce ya yi ciniki ya yi saye ya sayar amma kuma kai ya amfani da a anan kaga akwai takurawa saboda haka a shara'ance ba wannan kuma sanin kowa ne cewa mata sukan zo a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama majalisin sama ga sabbin su zazzaune su yi tambaya kuma annabi ya ansa musu sukan zo su yi tambaya kuma annabi ya ansa musu sai kaga inda al'aura ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina yin tambaya inda za ku bayyana al'auran ku haka wannan magana ba gaskiya ba ce kuma Allah ta'ala da ce kunna qawlan ma'rufa babu alqawlul maaruf da ya kai al'kur'ani duk wata magana da zaka faɗa bata kai alqur'ani nagarta ba saboda haka mace za ta yi karatun sallah wato za ta yi karatu a bayyana a sallata kamar yadda namiji yake yi a nan ba muna nufin cewa idan ta ɓoye karatunta ba inda ya kamata ta bayyana sallarta ba ta yi ba sallata ta yi kuma babu ma magana cewa sai ta yi sai ta yi sujudu sahawi wannan harshe namijin kansa magana mafi inganci don mutum ya bayyana karatu a inda ya kamata ya ɓoye ko ya ɓoye inda ya kamata ya bayyana bisa sahawi wannan ba za a ce sai ya yi sujudu sahawi ba wannan babu magana sujudu sahawi na'am na'am wannan kuma take cewa malam na sha azumi a watan ramadan sakamakon rashin lafiya daga baya kuma sai na samu ciki shin ya halatta na ciyar a wancan azumi da kika sha sakamakon rashin lafiya za ki biya shi wato in kika samu sauki ko kika haihu to za ki biya wancan da kika yi na rashin lafiya saboda Allah ta'ala haka ya ce in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda duk yake mara lafiya ko yana halin tafiya to ya biya a wasu kwanakin saboda mara lafiya abinda aka ce shine ya biya ba ya ciyar ba saboda ka abinda ta bari saboda rashin lafiya ta kuma warke to za ta biya ne in kuma ciki ne ya zo mata a cikin ramadan to wani shine za ta ciyar in ciki ya zo shine wani za ta ciyar ka abinda aka bari don rashin lafiya wannan rama shi ake sai tambayar na ya ce menene ingancin hadisin da ke cewa idan za ku roƙi ubangiji ku roƙe shi da tafukan hannayenku kada ku roƙe shi da bayan hannunku har zuwa ƙarshen hadisun to san hadisun ruwayoyi akwai ruwayo daban-daban ah, wannan iya lafazin da ya faɗa za ku roƙe Allah ku roƙe shi da tafukan ka ku roƙe shi da bayan hannunku iya wannan lafazin sahihi ne ya Allah fas'aluhu bi batini akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha iya wannan lafazin da ya faɗa sahihi ne kai shi a cikin sunan Abi Dawud hadisin malik ibn yasar ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi ya faɗi haka dan za ku roki Allah ku daga hannayenku da ku roƙe shi da cikin hannu ba da bayan hannu ba akwai da yace har zuwa ƙarshe to ya nuna yana nufin hadisin ibn abbas shi ma yana cikin sunan abi daud wanda a ciki shi yake cewa wala tarudduha hatta a biha wujuhakum in kun daga ko kai addu'a kada ku sauki har sai kun shafi fuskarku wannan ruwayar ibn abbas a cikin sunan abi daud ruwayar hadisi ne ziyada ce take munkara ziyada ce da bata inganta ba kuma raunin ta yana da ƙarfi ƙwarai da gaske ko da ibn hajar yana cewa a cikin bulugul maram cewa yana da hanyoyin da za su ƙarfafa juna amma ba haka bane wannan ziyadar ziyada ce da duk ruwayoyin da aka yi da suka zo da wannan ƙarin cewa ku shafi fuska suna da rauni suna da rauni kwarai da gaske ya sa za mu ga malamai sun yi magana shafi fuska ɗin kamar imam malik a cikin mudawwana akwai maganganun da ya yi a kan shafi fuska ɗin an tambaye shi game da wannan a sallar abin alkunut idan mutum ya zama kunut zai iya shafar fuska sai ce shi bai ga wanda yana aiki haka ba a cikin mudawana ta imam malik da kowane ruwayoyin suna nan abu izzuddin ibn salam yana cewa wanda yake shafi fuska shine wanda bai sani ba la yamsahu wajhu illa jahil eh, illa jahilun bi hadhihi matsala. yana nufin sai wanda bai san kuncin abun ba ibn arafa ya daga cikin malaman malikiya ne shi ma yana ga wannan sauraka zuwa da yake har zuwa karshe ya nuna kenan ba ruwayar ba iya wanda ya inganta yake nufi ba har zuwa ma karshe wanda kuma ya zo da wannan jelen a ruwayar ibn abbas ne a ruwayar malik ibn yasar ba sai wannan kuma yake cewa malam za a iya amfani da kudin sadakin yarinya a siya mata wani abu a cikin kayan aurenta? Eh, tana da bukatar wannan ba kuma daman kudinta ne kuma kayan nata ne kudin nata ne kuma kayan nata ne dama abinda ba a yadda ba shine a kwace kudin nata a cinye ko a ce a raba wa dangi an kawo sadaki ga makon a bawa yarinya sadakinta sai a ce a raba wa dangi a rike a hana ta Allah cewa a ba su sadakin su a tun nisa sadaqatihin na nihla ku ba wa mata sadakin su kyauta ce daga Allah wani kyauta ce ubangiji ya musu in za a saya mata wani abu daga cikin kayayyakinta, za a saya mata gado ko katifa da kudin da kudin sadakinta wani kayanta ne da ba wani abu na'am wannan yake cewa malam mun haɗa kuɗi mun sayi abin hawa na haya da sharaɗin za a damun da kuɗina amma kafin a damun da kuɗina za a dinga bani wani abu a cikin riba shin hakan ya halatta? to wata wace riba ba kama wace riba ka ce za a rika damuka da za a haɗa maka kuɗinka kuma ka ce a wace cikin riba tambayar taka bata fito sosai ba ribar kudin hayar yake ne a to ba kudin hayar za a daga kawo maka ba mun yi maganar wannan matsalar da muka ce haya face su laifice haya face su so mutum ya sai kaya mutum ya sai babur misali ko mutum ya sai a daidaita sahu ya ba ma wani ya ce gashi nan karka haya kana kawo min kuɗi kaza kaza da karshe ya zama naka wannan shine abinda mun yi magana a kansa abinda ba a so a hada akadi biyu a lokaci daya a hada akadi na haya da kuma akadi na ciniki kowanne zaman kansa yake haya akadi ne akan manfa'a ba akan aini ba kun yarjejeniya ne akan ya amfana da abun amma ba shi karan kansa abun kuka yarjejeniya cewa ka sayar masa ba wannan ita ce haya eh. wannan hada kuɗi suka yi da wani sai eh, suka siya mhm. to da sharaɗin cewa shi ɗayan idan zai da masa da kudinsa kaga kenan shi abin haya ya zama shi kenan to amma kuma kafin a da masa da kuɗin za a ɗan dinga bashi wani abu a cikin ribar da ake samu yanzu abin nan shi babur din nasu ne su suka haɗu suka haɗa kuɗi suna haya suka ba mu wani haya in ya kawo musu na abin nan suna ci riba amma ɗayan kuma yana tunanin ya biya ɗayan in ya biya ɗayan ya zama nashi in har bai biya shi ba to yana nan a matsayin nashi zai amfana da riba ka gane yadda yake faɗaɗin zai amfana da riba. Eh, tunda yanzu nashi ne ai ba zai halarta masa cin ribar ba amma da zarar ya biya shi da shi ke da ya zama na mutum guda sai tambayar yusuf kiranci sai ke cewa a yi mun bayani akan ayoyin da suke lalata sihiri to duka duka alkur'ani yana lalata sihiri kowanne ah, akwai ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wance surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare su ko hadisi suka zo da su kamar mu'awwizatan qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wannan sun sauka lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri labid bin al-asam wani bai yahudi a madina ya kulla annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ya jefa a cikin rijiya har sihirin ya fara tasiri a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika zaton yayi abu alhalin bai ba shine Allah ta'ala ya ko jibrilu da waɗannan surori guda biyu qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa a jikinsa ya ruƙuya da su suka zama sune sanadiyar samun sauki daga wannan sihiri ko na sihiri ya lalace aka fito da shi a cikin rijiya daga cikin rijiyar da ya jefa a ciki to kaga waɗannan surori sun sauka domin kariya wannan sihiri haka duk wanda aka yi sihiri idan za a rika karanta masa waɗannan surorin insha Allah da har aka yi da kikkiawan itikadi daga shi mai karantawar da wanda ake karantawa to an Allah yadda za a samu sauki haka na ayatul kursi tana daga cikin ayoyin da suke a ƙarshe dan duk inda yake shedan nau'i ne na aljani duk wani fandararren aljani sunan shedan akan samu wani akan samu shaidan cikin mutane shine wanda shi ma ya fandarewa Allah saboda in aljani ya fita daga biyar Allah ya zama shaidan haka duk wani aljani da zai cutar da wani a hada kai da shi don a cuci wani sunan shi shaidan hadisi ya tabbata cikin sahihaini hadisin Abu Huraira lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi ajiyar dukiyar zakka kayan abinci ne na zakka ka sai shaidan ya sadado a surarsa ta mutum ya shigo gidan abu huraira zai saci kayan zakka abu huraira ya cirke shi shi sai ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai san shaidan bane shaidan ya bashi hakuri ce ba zai kara ba ya masa afuwa ya sake shi ya tafi gashi gari ya sake dawowa ya sake dawowa ya ya kai samame zai kwashi kayan zaka annan ma abu da kara kama shi ya sake bashi baki ya roƙe shi gafara ya masa afuwa kuma kullum abu hulai da zai gaya wa zai gawa annan salar salam yadda suka yi da wannan mutum har zai a karo na uku da ya kuma kama shi ya ce to wannan karan ba zan kyale ka ba kayi na ɗaya kayi na biyu na kyale ka yanzu kam sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin da za a yi maka an yi maka sai ce masa afuwa zai gaya masa abinda idan ya fada da safe in ya fada da yamma har gari ya waye shi dan ba zai matsu kusa da shi ba in ya fada da safe har gari ya waye har yamma ce shi dan ba zai matsu kusa da shi ba shine karanta ayatul kursi shine da ya koma ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka san kuwa mutumin da kuke ta wannan artabu da shi kwana uku ya ce a shi shedan ne ya ce sadaka ka huwa ka zo kuma magana da ya gaya maka gaskiya faɗa amma fa shi makareci ne wato idan za ka karanta ayatul kursiyu da rana da safe to har yamma shaidan ba zai iya cutar da kai ba in ka karanta ta da yamma har safiya shaidan ba zai iya cutar da kai ba kaga wanda ya tabbata haka na suratul bakara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shaidan ba sa shiga gidan da ake karanta ta ka karanta ta maganin shaidanu ne wanda ake hada kai da su a yi sihiri a cikin mutane waɗannan duk nasoshi sun zo da su wasu za ka ji daga cikin malamai suna a karanta ayoyin da aka yi maganar sihiri فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا ساجدين وانقلبوا خاسم وابقي السهرة ساجدين qalu amanna bi rabbil alamin wa musa wa harun cewa a karanta waɗannan ayoyi cikin suratul araf da ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtiluhu inna inna allaha la yuslihu amal al mufsidin cewa ita ma wannan a rika karanta ta inna ma sana'u da sahirin wa la yuflihu as haythu ata duk dai ayoyin da Allah ya maganar sihiri a alqur'ani ita karanta su wannan banga wani abu da yake nuna keɓance waɗannan da karatu ba a nan allah ta'ala da yana gaya mana yadda ubangiji ta'ala yake mu'amalantar mai sihiri da kuma labarin mutanen fir'abinan sahara ɗin zamanin fir'auna da yadda annabi musa allah ta'ala ya ba shi galaba a kansu amma cewa waɗannan surori ko waɗannan ayoyi su za a keɓance da karatu wannan babu wani abin da ya nuna haka a cikin nasoshi na alkur'ani ko na hadisi na haka alkur'ani shi gaba ɗayansa ubangiji yana sanya shamaki tsakanin wanda ya karanta kur'ani da duk wani mugu sai za ka ra'atar kur'ani da allah bai na kawai na lalazi na lalazi bil akhirati hijaban mastura don ka karanta kur'ani za mu sanya shamaki tsakaninka da wanda bai imani da lahira ba wato allah ta'ala ya baka kariya da katanga haka kur'ani gaba ɗaya magani ne na na dukkan wani mai sihiri maganar Allah ba ta haduwa da ta shedan ba don haka in ka karanta waɗancan surori da muka ambata to na siya zo a kansu ko surori da ayoyi in kuma ka karanta koma ina daga cikin inda da ka haddace alkur'ani shi ma wannan zai yi maganin sihiri na'am sai tambayar sadiya ahmad bacirawa ta ce idan mace tana sallah da goyo sai yaron ya yi fitsari shin yaya za ta yi idan mace na sallah sai yaro ya fitsari to za ta iya cire wato abin da yake jikinsa na fitsarin in akwai ruwa tana iya sawa sai ta ci da sallarta to ba sharaɗi ba ne ta yanke sallarta akwai ruwa a gurin tana iya sawa in babu ruwa tana iya ci gaba da sallarta haka wannan ba zai ɓata mace sallar. ba idan mutum yana sallah na najasa ta same shi kawar da na najasa yake ci gaba kamar yadda muka sha faɗa jisa Abu Sa'id al-Khudri annabi yana cikin sallah aka gaya masa cewa takalminsa da najasa ya cire kuma ci gaba da sallarsa ba tare da ya dawo daga farko ba ka za ta iya kawar da najasa din sai ta ci gaba da sallarta tambayar ta o karaye ya ce menene bambanci tsakanin farilla da kuma wajibi wannan yare ne na malamai kuma matsala ce ta ilimi mai zurfi ilimin usulul fiqh sune suke tattauna wannan magana galibin malamai jumhurin malamai ba sa bambance tsakanin farilla da wajibi wato da wajibi da farilla abu ɗaya suke nunawa shine abinda ubangiji ta'ala yake ba ma wanda ya aikata shi lada kuma yake kuma wanda ya aikata shi yake cancantar ubangiji ya masa ukuba wato in ka aikata kana da lada in ka ki aikatawa kuma ka canci ubangiji ya maka ba ta yi ya yi ukubar ta iya yafi amma dai mutum ya zama ya cancanci wannan shine wajibi kuma da wajibi da farin da abu ɗaya ne a gurin da dama daga cikin malami malaman mazhabar a hanafiya su suka saba su suke cewa wajibi a farilla shine abin da ya tabbata ta hanyar nassin da yake katsayi subut katsayi dalala wato nassi ne wanda tabbatarsa babu wani kokonto ko da kaɗan hakanan eh, ma'anarsa ko abin abinda yake nunawa shi ma yanke yake yaƙini ne babu kokonto ko kaɗan to wane shi ne farilla ta haka abin da ya tabbatar da nassi na alkur'ani kuma sannan dilalarsa ma'anarsa ta zama ma'ana ce kafa'iyya ba ya daukan wata ma'ana sai kwa daya ko kuma ya tabbata a hadisin da yake mutawatiri sannan ba ya daukan wata ma'ana sai kwa daya to ne shine farilla amma abin da ya tabbata a a alkur'ani amma dilalarsa a muhtamila tana daukan ma'anoni daban-daban ko da ko ya fi karfi a ma'ana guda to wannan yana nan a wajibi ko ya tabbata a hadisi wanda yake ba mutawatir ba a hadisul ahad hadisi ne gari ko hadisi eh, aziz ko hadisi mashhur bai kai matakin mutawatiri ba ko kuma ya zama na mutawatirin ne amma dalalarsa ba kafiya ba ce ba yanke take ba da ce wacce take tana daukan wannan ma'ana tana daukan wannan ma'ana ko da ya fi bayyana a ma'ana daya tunashi suke cewa tafi haka wannan tambaya ce dai ta dalibai na ilimi sosai ba ba kowa da kowa ne zai fahimce ta da wuri ba na'am wannan kuma yake cewa malam na kasance ne zargin kaina a duk halin da nake ciki har ta kai makota na yi min kallon mutumin wafi wannan ta sa na kaurace musu hatta abokaina a makaranta suna yi min kallon barawo shin wata hanya zan bi don samun mafita to ruwa ba tsami banza a dole in ka za haka akwai abubuwan da mutum yake har shi kansa ce mai zargin kansa ko ya kasance mai zargin kansa to me kai sa yasa ka zargi kanka kuma in kai kanka ka zargi kanka me zai sa ka damu don wani ya zarge ka tabbas akwai abin da kake yi wanda zai sa mutane su zarge ka me yasa ya ce a kaucewa dukkan mahallin ba. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه wanda duk ya guji abin da ke shubuha ne to ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa to ya kubuta da addininsa ya kubuta da mutuncinsa wani waka a fi shubuha waka a haram wanda kuma zai jefa kan cikin shubuha zai kwada ka cikin haram kan saboda haka ashe kaga akwai bukatar abin da ka san kai da kanka kana yin su kana zargin kanka ka bari yin wannan ka kyautata mu'amalarka ka kyautata mu'amalarka ga mutane abinda mutane suke gani a zahiri tare da kai shi za su mu'amalance ka da shi saboda haka amma ka ci gaba da yin abubuwan da za su sa mutane su tsane ka ko su sauke ka mutumin wurfi kuma ka ce kana so ka samu mafita wannan babu shakka uh, magana ce kawai take ba ta da tushe kai kokarin ka ga abin da zai sa a yi maka kallon mutumin wofi ka kaurace masa wannan wajibi ne da wai da ba gani wajibi ne duk abinda ka san za ka jawo kanka surutu to ka za ka kauce masa ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau kada a manta za a iya aiko mana da saƙon tambayoyi ta dandalin sada zumunta wato facebook za kuma iya aiko mana ta email address wato fatoyi rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yadda aka saba da aka a madadin shehu malamin mu addaktar shek muhammad sani umar rijiyar lemo da kuma waɗanda suka tace mana sauti wato bashir idris ungogo da kuma mustapha bin adam ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah كتبنا عليهم أن قتلوا فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا ولهديناهم صراطا مستقيما